Inna shajarata zakum Hakika mti wa zakum Taamul athim Ni chakula cha mwenye dhambi Kalmuhli yaghli fil butun Kama shaba iliyoyayushwa hutokota matumboni al hamim Kama hukutokota kwa maji ya moto Hudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim Mkamateni na mtupeni katikati ya jahannam thumma subbu fawqa ra'sihi min adhabil hamim kisha mwagieni juu ya kichwa chake adhabu ya maji yanayochemka dhuq innaka antal azizul karim onja ati wewe ndiye mwenye nguvu mtukufu inna hadha ma kuntum bihi tamtarun hakika haya ndiyo mliokuwa mkiatilia shaka inna إن المتقين في مقام أمين hakika wacha Mungu watakuwa katika mahali pa amani في جنات وعيون katika mabustani na chemchem يلبسون من سندس واستبرق متقابلين watavaa hariri nyepesi na hariri nzito wakikabiliana كذلك وزوجناهم بحور عين hivi ndivyo itakavyokuwa na tutawaoza mahuri laini يدعون فيها بكل فاكهة آمنين humo watataka kila aina ya matunda na wakae kwa amani la yadhukuna fiha almauta illa almauta alula wa waqahum adhab aljahim humo hawataonja mauti ila mauti yale ya kwanza na atawalinda na adhabu ya jahannam fadlan min rabbik dhalika huwa alfawzul azim kuwa ni fadhila zitokazo kwa Mola wako mlezi huko ndiko kufuzu kukubwa fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun basi tumeifanya nyepesi hii Qur'ani kwa ulimi wako ili wapate kukumbuka fartaqib innahum murtaqibun ngoja tu na wao wangoje pia الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika mti wa zakumu unaojulikana kwa ubaya wa sura yake na ukarihi kula kwake na harufu yake ni chakula cha wakosefu wenye madhambi mengi. utamu wake kama madeni iliyoyayushwa kwa moto, inatokota matumboni kama yanavyotokota maji yanayochemshwa. Enyi mazabani ya wa jehanamu yani walinzi wa motoni, mkamateni huyu mkosefu mwenye dhambi. Mumtokomeze kwa nguvu na ukali mpaka katikati ya jehanamu Kisha mmiminieni juu ya kichwa chake maji ya moto makali kuzidi kumwadhibu na kumtesa. Ataambiwa kwa kejeli na maskhara, onja hii adhabu kali, kwani ati wewe si ndiye mtukufu mwenye nguvu katika kaumu yako, ndiye mheshimiwa unavyojiona mwenyewe. Hapana shaka hii adhabu mnayoipata ni kweli yenye kuwa, na ndiyo mliokuwa mkiibisha duniani na mkitilia shaka kuwa haiwi. Hakika hao ambao wamejikinga nafsi zao na maasi kwa kufuata utifu wa Mwenyezi Mungu wapo pahala patukufu ambapo ndani yake wao wanajipatia amani kwa nafsi zao. Katika mabustani watapokuwa ndani yake wanastarehe na chemchemu za maji yanayopita chini yao kwa sababu ya kwa kirimu wao kwa kutukuza hizo neema zao. Wakivaa humo hariri nyepesi na nzito kuzidi kuongeza mapambo yao nao wakielekeana katika majilisi zao ili kutimiza starehe. Na pamoja na malipo hayo tutawaoza huko peponi mahuru laini ambao huwezi kuwachanganyia jicho kwa hali ya uzuri wao na ukubwa wa macho yao. Nao huko peponi watataka kila tunda walitamani kwa kujua kuwa hayatawaletea vimbizi wala hayatakwisha wala hayataadimika. Huko peponi hawataonja mauti baada ya mauti ya kwanza onja duniani ulipokwisha muda wao wa kuishi na Mola wao mlezi atawalinda na adhabu ya motoni. Kuhifadhiwa kwao na adhabu ni fadhila na hisani ya Muumba wako. Kuhifadhiwa huko na adhabu na kuingizwa kwa peponi ndiyo hadi ya mwisho ya kufuzu kulio kukubwa. Basi hakika sisi tumekufanyia wepesi kuisoma Kurani na kuifikisha kama ilivyoteremka kwa lugha yako na lugha yao ili wapate kuaidhika na waiamini na watende kwa mujibu yaliyomo ndani yake. Basi wewe yangojee hayo yatakayofika, Na wao pia wanangojea yatakayokufika wewe na huo wito wako. Mambo yakibadilika.